Na konci retreatu se většinou recituje Mangala Sutta, to už zná. Eh, tak já zarecituju Mangala Gata, hm? to je předmluva k Mangala Sutta víceméně. Pak Mangala Sutta, pak eh, pomyslíme na oběti zemětřesení v Nepálu a zarecitujeme Metasuta, co už známe, a na konci krátký předání zásluh pro dobro všech bytostí. No? A potom chvilku meditace a ham-ham a tím je retreat ukončen. Jo? Tak začneme zase tím, co už někteří z nás znají. Buddha Dhamma Sangha Anusati. Hm? Mm -hmm. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanano Sugato Lokavidu Anutaro purisa dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddho Bhagava Ti Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko ehipasiko opanaiko pachattang veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango samichi patipanno bhagavato savaka sango yadidam chattari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa ti evang bundang sarantanang dhammang sangang chabikavo भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो nahesatýty, tak místo tojtyho útočiště gata, což je vlastně trojitý útočiště v rozšířeném smyslu. Hm? na to hitája sabapáninám půretva parami sabba patto sambodhi muttamam etena sacheva hotute jaya mangalam jayanto bodhiya mule sakyanam nandi vadano evam tuiham jayo hotu jayasu jaya mangalam sakkatva buddha ratanam osadam utamam varam hitam deva bunda teje na sotina na santu upádava sambe soka vupasamentute yatkim či ratanam loke vidyati vividaputu ratanam bunda samam natti tasma sotti bhavantute Natime saranam anyam, budhome saranam varam, etena sache na hotute jaya Mangalam. sakkatva dhamma ratanam osadam utamam varam, parilahu pasamanam dhamma na sotina, nasantu upadava sambe, bhaya upasamentute. Jatkim či ratanam loke vidjati vividá putu. Ratanam dhamma samam nati tasma soti bhavantute. me saranam anyam dhammo me saranam varam. Etena sače vajena hotute jaya mangalam. Sakkatva sangaratanam osadam utamam varam. Ahuneyam pahuneyam na sotina na santu upádava sambe roga vupasamentute natime saranam anyam sangome saranam varam ete na etena vaje na hotute jayamangalanti yam kim ratanam loke vinjati vividaputu putu रतनम संग समम नक्ति तस्मा सुति भवंतु ते मंगलासुतम एकम समयम भगवा सावतीयम विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक स आरामे तात्रखो अन्यतरा देवता अभिखंताय रतिया अभिखंतवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अठासि एकमन्तं थिता खोसा देवता भगवन्तं घाताय अजाभासि Bahodeva manusáča mangalány ačintajum akankamána sottanam bruhi mangalam utamam asevana cha bhalanam panditanam cha sevana puja cha pujaniyanam etam mangalam utamam patirupa desavaso cha pumbe cha katapunyata Ata sama panidicha etam mangala mutamam bahu sachancha sipancha vinayo chasusikhito subhasita chayavacha etam mangala mutamam mata pitu uppathanam puttadarasa sangaho anakulacha kammanta etam mangala mutamam dánam ča dhamma čarya ča ñátakánam ča sangaho anavajáni kammáni etam mangalamutamaṁ árati virati pápáča madhyapánáča sanyamo apamádoča dhammesu etam mangalamutamaṁ garavoča nivátoča santuti čakatáňutáṁ කාලේන ධම්ම සවනං ඒතම් මංගල මුතමං කාන්තිවසෝව චාසතා සමනානං චදසනා කාලේන ධම්ම සාකාචා ඒතම් මංගල මුතමං තපෝච බ්‍රහ්මචර්යාචා අරියසචාන දසනං නිබාන සචී කිරියාචා ඒතම් මංගලම් තමං Futasaloka dammehi čittam yasana kampati asokam virajam khemam etam mangalam utamam disani katvana sabatama parajita sabata sottim gachanti tam tesang mangalam utamang ti na sache na hovatu te jaya mangalam vaje, sache na santu sabu padava etena sache na sabbe roga upasamentu te. Teď si vzpomeneme na oběti zemětřesení v Nepálu. Jestliže chcete přispět Teď právě probíhá v Liberci Puja hm? v tibetském centru. Já jsem, jestli chcete přispět, můžete dát Jardovi, on tam večer jde a eh, on jim to předá. Hm? Eh, oni přímo to posílají do Nepálu, do těch postižených vesnic. To je skupina eh, gelů. Hm? v Liberci. Víte, kde to je? Liberec? No, ne, ta, eh, to tibetský centrum. Jardo, kde to je? Jak se to jmenuje? Je to na té straně pod Ještěrem. Pod Ještěrem. Tak se tam můžete podívat, tam jsou dva čeští, tibetští mniši, tam žijou stále. A hezký místo je to. Jaká je to ulice, Jardo? Myslím, že americká. Americká. Tak jo. Tak dáme Karaniyamata Sutta. Karaniyamata kusalene yantang santang padam abhisameche sako juche sujuche suvacho chasse mudu anatimani santu sakoche subaroche apakichoche salahukauti Santindriyocha nipakoche apagabo kulesu ananugindo načakundam samáčare kinči jeně vinu pare upavadejum sukinova kemino hontu samve satta bhavantu sukitatta ये केचिपानभूतत्ति तसा वा तावरा वा अनावशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मजिमा असखा अनखतुला दिग्था वा ये वा अन्दिग्था ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवे सि वा सम्भे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता Naparo param nikumbete na atimanye te katanchinam kamchi vyaro sana patiga sanya na anya manya sadukam micheye mata yata niyam puttam ayusa eka puttam anurakhe evam pisababhute sumanasam bhavaye aparimanam metancha sarvalokasmin manasam bhavaye aparimanam udam madochati riyanche asambadam averam asapatam Thitam charan nisinova sayanova yavatasa vigatam indo Yatam satim adittaye brahmam etam viharam idam ahu Dittinchanupargama silava na sampanno kame suvine yagena nahijatu gambaseya ti. A teď předání zásluh nakonec. Aka Sakta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiram Rakantu Loka Sasana Aka, Satta, Chabumatta, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang Anumoditva, Chiramrakantu Desana, Aka, Satta, Chabumatta, Deva, Naga, Mahidika, Punyantam Anumoditva, Chiramrakantu Tumamparam, Sabi, Tio, Vivajantu, Sabarogo, Vinasatu, Mate, Bhavatvantarayo, Sukhi, Dighayu Ko Bhava, Bhavatu Sabha Mangalam, rakantu sabadevata, sababudha anubhaven, sabadhama anubhaven, sabasanga anubhaven, sada, soti, bhavantute, devo, vasatu kalene, sasa sampati hotuča, pito, bhavatu lokoča, raja, bhavatu dammiko. Jestli chcete tradiční trochu, tak na konci retreatu předání zásluh pro dobro všech příbuzných a blízkého okruhu. Opakujte po mně. Idam me, Ñátinam, nám, Hontu, Sukita, Hontu, nyatayo, idam me, Idamme, Idamme. Jnatínam. Hontu. Hontu. Sukita. Sukita. Hontu. Hontu. Jnatayo. Jnatayo. Idamme. Idamme. Jnatínam. Jnatínam. Hontu. Hontu. Sukita. Sukita. Hontu. Hontu. Jnatayo. Jnatayo. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbana sapachayo hotu. Mm Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbana sapachayo hotu. Nibbana sapachayo hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbana sapachayo hotu. Nibbana sapachayo hotu. Sabbe Buddha Balapatta Pacheka Namchayam Balang Arahantanam Chatejena Rakham Bandami Sabasoti. a oficiálně skončený víkendový retreat. Doufám, že jsme se všichni něco naučili a že budeme pokračovat v učení. A naviděnou.